Ekonomiaren barometroa plazaratu du Baionako Merkataritza eta Industria Gambarak maiatzuntan, aurkezten dira xifreak baikorrak bezala eta zemakioren aztertzeko, Pantsoa Benboare, presidente ordeak, gurekin da, egunon? Egunon. Hola, eh? gainetik soiginez, emaiten du, Ipar Euskal Herria, Frantzia eta Akitania behiari konparatu, zoriek baina obekisiago moldatzen dela ekonomia mailan, hola, erraiten alda, zure iduriko? Bai, oroar eh, hola uh, agertzen da, eh? eh bai uh, enpresa sortze mundu hortan, bai eta ere langabeziari buruz, bai eta ere sektoreka, bai eta ere azpigituretan, uh, izan dadin uh, aeroportua eta, eta beste, bai eta ere bizitegi eta lan eraikuntzetan. Euh, nahi bauzue xe-xe rendautzet. Eh? Orduan, enpresetan jaz eh, baino eunitarik amasei sortu dira, eh? eldu baita 2000 eta zazpi eh, enpresa, eta biztanda hetxi jaz baino amala gutio, Eh? Ordian eh, ezinuka eh, argi berdia dela hor. Eh, hori pundu hori hartzen balin badugu, enpresa sortzen zenbaki horietan. Egan duzu, kastrik eguneko amaseia da. Egan nahi du dinamika berezi bat badela Ipache Euskal Herrian, zer lotua ikusten duzu hori? Bai, dinamika bada, hemen, zergatik. Zeren eta hemen, eh, diendea nahi du jin unat. Eh, erria eh, baita, mendia, itxasoa eta barnekalia ere erera, ordian dian dian nahi du hemen bizi. Eta leheno e, una ziren bakarrik zaharrak. Eh? Mm -hmm. Eta hoa egerota gehiago gaztiak heldu dira, Eh, eskolak baitira hemen, eh, goi maileko eskolak, eh, bai eh, erakuntzan izabetepe, baita ere biztanda ez tia munduan zinuka hor badela eh, goi maileko eh, eskola bat eta baita ere fakultateak, eta diendian nahiago du hemen bizi, ez eta ere beste nunbait. Ordian gaztiak eldu diraunat Eta Eta biztanda eskola horieri lotuz, eh, bada beti delako Uh, hor uh, edo uh, enpresak ere mhm. sortzen dira, beren esperientziak gurutzatuz, enpresa berri batzu sortzen dira, eta e, horrek eten e, emaiten baitu dinamika bat. E, aipatzen diren enpresa sortzeetan, berezik azpimahatzen da komertzioan, eh, merkataritzan sortzen direla hainitz, Ez zote da hor, zentro komertzialen eragina, dakigu ametzondo sortu behia dela, BABB ere hor ahonditzen ari dela angelun, ez dira sifre horiek pixka bat uh, uh, itxutzen dutenak, baina eh, azkenean uh, pasaian diren batzu, ez direnak gola mantenduko luzaz. Bai, alde batetik arrazona duzu, eh? bada ere zentro handi horien ondorioa, hori egia da. Baina bada ere hor e, teknika edo, barkatu, uh, helburu berri bat, uh, e, diendea hoartu da edo erikoetxeak hoartu dira ere beden uh, zentroa, beden eri erdia, usten ari zela edo heri zela, eta plangintza bat badute hoai, erri guzietan, eh? endaian, eh, miarritzen, baionan, barnekaldian ere mm, eh, eh, kanbon e, usta ere, badute beraz helburu bat eta e, ekintza bat daramate, pixkat erri erdia ere bizea arazteko, eh, adibidez, eh, eh, urbanismoari lotua den gauza bat da ere, eta ere bideari lotuaren gauza bat da, baina ere hor ezarriz eh, eh, oinezko bide batzu, parkingak errestuz, eh, ere eh, transporta horien, eh, kolektibitu eh, transporta horiek errestuz, eta ere, somaitetan ere, uh, erriek erosiz ere parte batzu, gero, uh, beraz, saltegi eri alokatzeko. Hmm. Eta hau dinamika berri hori egiten da ere merkatal gambararekin, edo entzatzen da egitea hori, eta gauzak pixkanaka, pixkanaka aldatzen dira ezin uka e, e, pasatzen manimazida esenperen, aste-astetik e, diendea ere kesu zen e, sensu bakarra baitzen, eta guai, mm. ber komerxanteak dira askitio kontent e, olako gauzabat er, ere manik. Hori beraz, enpresa sortzen e, sailaren zat, lan galdegilen kopurua emendatzen ari da, baina memento berean langabezia tasa apalago da Frantzia eta Akitania berrian baino. Nolaz posible da hori, langabezia tasa apaltzen eta galdegilen galdegin kopurua emendatzen? Bai, eh, eh, galdera zorotza. <laughs> e, eh, bon, lehenik xifriak zer diren. Eh? Orduan, langabezia euntarik sortzi komazazpi. eta hori da, Akitanian den, edo frantzian ere, den tasa tipiena. Eh? Beraz, askitxo, eh, askitxo iruzgira orta, mhm. eh? eta, eh, nol, eta lan, eskaintza ere emandatzen dira, eunitarik iru koma behatzi, jaz eh, baino, eh? eta beraz, eh, nola beraz eh, ere demora berian haun eh, eh, bertze eh, langabeziak diren jendia. Eh, diendia e, eh, maite du eskoregia eta heldu da. Ordean, le sol de migratoar positif, hor, eh, gaztiak heldu dira unat, eta aniz diende badira hemen nahi dutela hor bizi eta hemen finkatu. Baionako merkataritza eta industria gambarak ekonomiaren eh, zenbakiak plazaratu ditu, baikoak eh, bezala aurkeztuak direnak, eta gurekin horien komentatzeko pantsoa benboar presidente ordeaz, zurekin segitzen dugu, hor bada gai bat, eh, CCIak, Merkataritza eta Industria Gamarak, eh, eh, ara, zomait demora untan eh, lehentasun bezala agertzen duena, hori da, Bayonako portuarena, hor zenbakiak ere goitiari dira, Bayonako portua zendako da importantea uh, Merkatal eta Industria Gamararen zat, zendako hor ezartzen da lehentasun bat? Orduan, portua uh, egiareteko <clears throat> ezagutzen ditu memento uh, latz batzu, sifriak guai pixkat, goiti doatzi, askitxo tipiki. Zeren ta, e, bizi ditugun azken e, iruzpala urteotan, e, lantegien e, este batzuekin, ere e, deslokalizatze batzuekin, hor, pixkat, kenka larria da oraino ere. Beraz, da gorrian. Eh? Bainan, e, izan ditake <clears throat> gorriago, adibidez, ez baginu, delako dragauntzi hori erosi. Hori eh, izan da e, duela e, zazpi urteko erosketa bat eta gaitzak emaiten dauku, zerenta ekonomizatzen dugu horrekin, behatzi egun mila euro urte guziz. Inbertsua handia izan zana? Inbertsua handia izan da, amabost milioneko inbertsua, biztan da guk ez dugu dena pagatu, eh? eskualdeak eta Europak ere pagatu du parte hon bat, baina estrategikoa zen. Zenta anitz galtzen ginuen, e, ehm, ginadaziz eh, dragauntzi bat, eta pagatuz, pagatz, pagatzen, eh, pagazten ziguten, askitxo. Eta denakunda e, eh, manteminen du eta e, langileen kunda, pilotua kunda, behatzi eun mila euro gehiago emaiten du. Orduan, ze egin behar da, zaterzagatik da importantea portua baionako. Portua da ere eh, lan ere mubat. bat. Industriak badira portu inguruan, eh? orduan eta badakigu gero eta gehiago eh, marxandizak eh, sartuko direla itxasoz. Hori Europak eh, dio erten, baita ere delako ekologiak ere manatzen du gauza hori, eh, Mane, eh, geroko karreatzeko maderak izan dira itxasotik, hori badakigu. Berzaldetik, hor dinaraziz, hor eh, lantegiak beraz ere murien e, eh, bizia azteko, eta ere, baitugu ere, eh, delako ekspor eta baita ere erosketak, mm -hmm. portutik eldu dira. Eh? E, ere, um, pisuak diren eh, gauzak eta edo eh, bulumen handiko gauzak direla portutik heldu. El, Eta beraz, betidanik portuak ukandu importantzia, horrek mandauku beraz Merkatal Gambara izaiteko uh, permisionia bigarren mendian, eh? eta hortako gira piskat lehenetarik bat uh, frantzian, mm. portuak badu eta ukanen du importantzia handia. Hor, aktibitatea pixka bat emendatzen ari da, portuan, eh, kondatzen da urte batez, zerokakotx bostez emendatu dela, hori nola esplikatzen da, zer ilutua da? Hori da, hor, eh, delako, eh, eh gira ere portuari eh, delako OFP, OFP bat egitea. OFP zer da? OFP da, beraz, guk maneatzen ditugun uh, treinak uh, ezartzea eh, burdin bideetan, gure burdin bidetan. Eta esenzef burdin bidetan, baina gure treinekin. Zeren eta huartu gira landesetan, tarba eskualdean, jertz eskualdean, bordalein uh, eskualdean, baita ere ipa, hegoaldeko partean ere, mhm anitz enpresek baituztela lokarri bat trenbide batekin. Eta hor, trenbideak gehi portua da eskonze askitxo baikor bat. Eta behaz, bultzatu ginuen OFP hori dela bi, urte, eta xifrearen arabera hori esperantzekoa da, esperantzakoa da. Horrek ekartzen du beraz hemen hori? Horrek ekartzen du ere hemen hori. Eh, segitzen dugu, e, eh, alare, aipatuz eh, agertzen dena e, bilan hortan edo zemakioren artean, aipatzen da lehen gaien kostua eta energiarena, pixka bat, e, nabardura bat bezala, bemol bat bezala, hor nola, nola ikusten duzu gai hori, energiaren presioak, e, pixka, tahastatzen aldu ekonomiaren berpartitze bat, edo? Bai, biztan da, mena, hori e, ala ere jakinez eh, uai e, bost urtean dako Europarrak izanen girela, e, beraz, hau, e, seinale berde-berde bat da, bai, e, euro, euroa izanen da ere balore nausia munduan, eta biztan da, gauzen erosteko, energia barne, eh, ukanen dugu hor eh, ala ere eh, atera bide bat. Eh? Eta euro azkar bat eta kuple bikote azkar bat eginez Alemania eta Frantzia ere, hori guzia ere, gerorako esperantza garria da. Ara, haipatzu zu, bost urtez, eh, beraz, Europan, e, bederan, Emmanuel Macron hautatu berria presidente gisa, Bere lehen lehentasunetaik bat da lan legaren egeforma, eh, e, eh, jaz egintzena, oin urgunago pusatzea, kakosien artean malgutasuna emaitea enpresar, hori zuen aldetik, edo zuk, pantsua benboak, begionez ikusten duzu? Bai, hemena hor... Eh, behar nuzke kasik bi horren gauza horien espikatzeko, pixkat eh, gaia uh, komplikatua baita. Ez ditugu eh? bi horren hartuko, bi minutuz, entxegiten? Bi minutuz. Bon, alde batetik, nahi nuke erran, Macronek hori uh, eh, maian ezaridu du duela urte bat. Beraz, maia du hori, mm, gai hori ezagri du maian, gai importante bat. Mm beste gai batzu, eh? Baina hau ezagri du beraz zuai e, nola e, erten duena egiten duen hori jogatzen du. Eta ezagri beraz ministro bat bezala hor lehengo danon DRH hori, famatu hori, emazte bat, emazte e, puntakoa, eh? e, emazte batzu diren bezala. Eta orduan arek badu ere ohitura, sindikatu eri eh, gauzen eh, trenkatzeko. Eta bakarrik hor, eh, bi espailu egun otan, Macronek ditu beraz sindikatak, bana, bana. Baina ez du mintzatu, ez du haipatu funtsa. Haipatu du bakarrik metodoa. Metodoa guai argi dago, eta guai beraz idekia da, beraz, e, eh, negoziak eta boi, idekiko da, eta beraz, eh, eh, gauzak antzinatuko dira. Nainuke erran gauza bat, ala ere, jaz, akordio batzu sinatuak izan dira ZFDT-ekin. Batzu, ba, batzu, batzuen dako, beraz, ziren horiek e, traidoreak, traidore handiak. Eh? Bainan, ikusi behar da aurten CFDT pasatu dela lehena. Orduan gauzak pixkat hmm. behar dira... Bai, bai, orduan gauzak behar dira ere ikusi e, eh, or, beren orokortasunian eta, bon, ikusiko dugu behaz, nola ba trinkatuko den gaia. Ba, funtsa errantzu ez dela ahunta izan, ala ere norabidea ikusten dugu norat buruz doan, e, eh, langileen dako, ahisku gehiago kampuan izaiteko, eh, Berda, horren kontra, joan den astean aipatzen ginuen eh, labeko eniaut eh, eh, aramendirekin, tokiko eh, elgahizketa soziala sustatzea, hemen lan baldintzak laguntzeko, tokian tokiko olako gaien lantzea, nola, nola ikusten duzu, ikusten duzu metodo hon bat bezala, zinez, Ipache Euskal Herrian, izaitea mm, olako berezitasun batzu azkartuak eh, elgahizketa sozialaren ahloan? Bai, hor e, eniauta remendik e, arrazona du. Pistan da, tokiko gauzak aintzinatzen badi da, hainbat hobe, e, tokiko akordioak finkatzen bali madugu, hobe, e, sozial arloa hasten da enpresetan, enpresetan, enpresaburuekin eta langileekin. Eh, hor eh, moldatzen diren biztanda akordioak eta usarioak eta les, eh, hori biztanda horiek eh, dira. Eh? eta hor aipatzen zuen beraz labeko eh, erramendik, aipatzen zituen ere, posible zela ere iparaldean berzegaz haman ba, komun batzu atsemaitea Eta hor garapen kontsailuan ere, badakit, badirela ere Eh, bide batzu e, eh, jorratzeko eta azteko. Eta biztan da, hau, eh, mm, baiko gara. Pantsoa, benboak, hortan elgajak urtuko dugu, horretarazko dugu ekonomiaren barometroa e, plastaratu dela behinako mehkataritza eta industria gambarak, hori ginoen aipaga, igoz izuntan, mil esker eta pasagunan. Mil esker.